Radījumā arī klausītāji iepazīsimies ar nākošo svētceļnieku no Lūdzes, kas izgāja no Lūdzes. Um, vispirms, kā ir vārdā un no kurienes? Uh, Arvis no Reizeknes. No Reizeknes, kāpēc ne no Reizeknes? Ejiet! Nu, grupa šī pierasta jau visus gadus ar viņiem steigājām. Cik gadi tie ir? Ļoti daudz, ja godīgi. Es no pirmās klases steigāju Un, bet eh, kas motivēja tad staigāt eh, daudz gadus jau no pirmās klases? No, nu, no sākuma jau mamma motivēja staigāt kompānijai. Pēc tam jau, kad paaugos, iepatikās. Aha. Un es skatījos, ka šeit jau nesat arī viens, ne? Nē, es neesmu viens. Līdzi mamma, māsa, mazākais, jeb jaunākais brālis un brālēns. Un tā vismaz vai ģimene e, dodas jau ceļā. Jā, tieši tā. Ko, vai ir kaut kas, ko uh, gribat savu šo svētceļojumu arī saņemt, iegūt? Vai, um, nu, jā, dažreiz saka, iegūt žēlastību. Bet, vai ir jums kaut kas tāds, kas motivē? Nu, pēc katra sēdziņa man vienmēr ir tā kā miers. Man Pirms sveceļiem ir kaut kas jāskrien, jādara lauku mājās. Tur zālē jāpļaun, graudī jā, jā, jākuļ. Bet pēc sveceļojuma tas miers, klusums. Sveceļojuma laikā arī klusums. Tas, eh, tas ir tas, kas iztrūks pa lielam, vai ne? Jā. Tas, kas ir ikdienā, tā teiksim, nav parasti. Jā. Bet eh, kā ir? Eh, ta, tagad ir tas laiks, laikam, ar, kad sākas visādas ražas ievākšanas, ja ir lauku mājas un lopi vai tādas lietas, tad jāparūpējas, kā, kā sanāca, ka varat izbrīvēties, lai dotu šajā ceļā. Nu, par laimi man nav tik liela saimniecība ar ģimeni. Pēc visu paspējām izdarīt. Un eh, sanāca šogad ļoti ļoti labi sanāks. Visticamāk, ka noiet visu pilno sveceļojumu. <laughs> Bet vēl tādu nelielu šaubu vēl. Nu jā, jo tomēr ir citas lietas, kas eh, ir jānokārto. Bet eh, jautājums arī ir par to, kāpēc tieši ar šo grupu? Tikai tādēļ, ka pazīstami esat jau, vai, vai, vai ir kaut kas cits vēl, kas pievēlties šai grupai? Nu, teiksim tā, ka mēs ar mammu sākām staigāt. Es atceros pirmos divus gadus ar Rezeknes grupu. Un tad es biju pavisam mazs, kilometri dēļ manīm bija pārāk lieli. Un tad mēs izlēmām staigāt. Man liekas, tas bija pirmais gads, kad gāja no Rogovkas. Tad mēs ar viņiem aizgājām. Tad tā, tā grupa turējās, turējās kopā, un tad mēs arī šeit palikām. Aha. Sirsnīgs paldies! <laughs> Īsa, īsa saruna radījuma arī iepazīst eh, šos eh, dažādos cilvēkus, vecinieks un dažādākām vietām. Un, eh, tā, tāda, nezinu, vai tā ir šī brīža īpatnība, bet kad no visdažādākām vietām cilvēki pievienojas grupām un dodas no Lūdzes, nekā, nesen kā dzirdējām sarunu ar uh, sievieti no Bauskas un citās grupās tāpatās redzam un dzirdam, ka cilvēki no vismaz dažādākām vietām pievienojas eh, grupām. Tā kā rādījumi arī klausītāji, arī jūs savā veidā garīgi pievienojaties gan šīm grupām, gan arī, gribas teikt tā, varbūt tās pat individuāli dodoti, dodoties šajā svētceļojumā uz Aglonu. Eh, tiksimies jau pēc brīža ar nākamo eh, šīs grupas dalībnieku un uzzināsim, kas ir šī persona, kāpēc dodas un varbūt tas, ko mēs varam paņemt arī sev kā tādu garīgu impulsu.